Elke jaar in die maand Abib moet jy die pasfeest vier. Dit was in die maand Abib dat die Heere jylle een nacht uit Egypte laat wegtrek het. Jy moet van jou skape en beeste naar die plek toe neem wat die Heere nog zal kies. Wanneer jy van die vleis eet, moet jy brood wat sonder sierdeeg gebak is, daarmee saam eet. Sewe dae lang moet jy sulke ongesiele brood eet, want dit moet jou laat terugdink aan die zwaarkrijdaar in Egypte, as op die haas waarmee jy daar weg is. Eet hier die bitter brood, zodat dit jou aan die bitter tijd in Egypte kan herinner. Sewe dae lang moet daar nergens sierdeeg by julle wees nie. Van al die vleis wat jy vir die eerste aand van die feest slag, mag daar niks tot die volgende morgen oorblij nie. Je mag die paaslam niet sommer op enige plek slag nie, maar net bij die plek wat die Heere nog zal kies. Slag dit teen sononder, want dis teen sononder dat die uittocht uit Egypte begin het. Jy moet die vleis gaar maak en op die plek eet wat die Heere nog in die beloofde land zal kies. Ten die volgende ochtendse kant kan jylle maar weer huis toe gaan. Zes dagen lang moet jy dan ongesierde brood eet en op die zevende moet jy vrolijk en feestelijk saamkom om die Heere jou God te eer. Op hierdie dag mag niemand werk nie, jy moet die weke mooi bereken, van die oomblik af dat jy jou koring begin snij, moet jy begin tel. Tel tot bij zeven weken. Dan moet jy die feest van die weke tot eer van die Heere jou God begin vier. Breng een offer en kom bij mekaar bij die plek waar die Heere nog zal kies. Daar moet jylle vrolijk en blij wees in die teenwoordigheid van die Heere. Jy en jou kinders, jou werkers, die leviete van je dorp en die mensen van ander volken wat bij jou blij. Ook die weeskind en wie die wee moet saamkom en vrolijk wees. In die tijd moet je daaraan denken dat je baie in Egypte geleid het. Daarom moet jy die feest van die weke getrouw vier. Als jy klaar bij die doorsvloer gewerk en bij die paarskuip die druive getrap het, moet jy 7 dagen lang die te feest vier. Je moet dit saam met jou kinders, jou werkers, die leviete, die vreemdelingen uit ander volke, die weeskind en die weduwee geniet. 7 dagen lang moet jy bij die plek wat die Heere nog zal kies, bij mekaar kom en tot die Heere sy Heer feest vier. Wees vrolijk want die Heere het jou arbeid en jou is geseen. Drie maal per jaar moet alle maans naar die plek toe gaan wat die Heere nog zal kies. Hulle moet vir die paasfeest, die feest van die weke en die hetefeest daar bijeenkom in die nabijheid van die Heere ervoor. Elkeen moet ook iets saambring, ooreenkomstig dit wat die Heere vir jou gegee het, moet jij ook gee. In elke dorp wat die Heere jou gee, moet jij ambtenaren aanstellen. Hulle moet die mensen goed regeer en in die hoofdrechtvaardige uitspraken maak. Hulle moet nooit partijdig of onredelijk wees nie. Hulle moet ook nooit omkoopgeskenke aanvaar nie. Sulke geskenke maak zelfs die slimstes en die eerlijkstes blind vir die waarheid. In alle zaken moet hulle billik en rechtvaardig wees. Dan zal hulle die beloofde land binnen gaan en voor altijd doorblijven. Wanneer je vir die Heere een altaar gebouw het, moet jy toch nooit de pol ter ere van Asherah langs aan en kap nie. Los ook alle klippilare wat vir die afgoede opgerig is. Die Heere haat sulke dingen.